Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz celému týmu a mohli sme mať takú uh, jednu krátku uh, scénku, ktorá uh, rozpráva príbeh o tom, že kamenný, kamenný domček alebo domček, ktorý stál z kameňa vybudovaný, mal pevné základy, tak obstal. A dnešný deň budeme končiť celú sériu kázni na hore. A myslím, že to bolo 17 kázni. Asi 4 mesiace, 5 mesiacov sme kázali celú jednu sériu kázni na hore. Je to najdlhšia kázeň, ktorú akúkoľvek, kedy Ježiš kázal, keď bol na tejto zemi. Samozrejme, že to nekázal za jednu hodinu, kázal to uh, niekoľko dní. A keď ho nasledovalo stovky a tisíce jeho nasledovníkov. A celá táto kázeň je zaznamenaná v Matúšovom evaneliu v 5. až 7. kapitole. Dneska budeme končiť celú túto sériu. Dneska budeme končiť túto káze na hore. Budeme čítať posledné verše eh, z tejto, z tejto kázne na hore a tieto sú zaznamenané v Matúšovi 7, 24 až 29. Matúš 7, 24 až 29. A dnešnú kázen som nazval To, čo si počul, aj konaj. Takže poďme, poďme čítať text, ktorý je zaznamenaný v Biblii. A pán Ježiš hovorí, posledné slova z kázne na hore sú – každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom, ako to tretie prasiatko, ktoré bol rastio, na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skále založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval. Privalili sa rieky, strhli sa vetri, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako ich zákonici. Pane Ježišu, chceme ti poďakovať za tvoje slovo a ďakujeme ti za a celú tú káze na hore, keď si kázala, keď sme mohli ňou prechádzať. Pane Ježišu, modlím sa, aby skrze moc Svetého Ducha sme nielen rozumeli, ale mohli viac a viac žiť a mohli byť viac a viac premenianí skrze Tvoju moc, skrze moc Božieho slova. Svetý Duchu, modlím sa, aby dnešný deň si formoval a budoval naše životy, aby slovo prenikalo hlboko Prenikal do špíkov, do klbov, do každej časti v našom živote. Ježiš, modlím sa význam nad týmto zborom, že je to zbor, ktorý stojí na tebe, Pane, na skale, ktorou nepohne nikto. Modlím sa, Pane Žišu, a ďakujem Ti, že môžeme kázať celú pravdu Božiu a modlím sa, aby sme ju kázali nedelu čo nedelu s Božím srdcom a s Božím postojom. Pane, by nikdy nebolo nedostatok poživne chleba v tomto zbore. Ježiš, ďakujem Ti, že máme Tvoje slova, ďakujem Ti, že máme Svetého Ducha, ktorý nám dáva múdrosť rozumieť, ktorý nám dáva múdrosť, ako žiť. Pane, modlím sa za každého jedného z nás, aby sme neboli len poslucháčmi, ale činiteľmi slova. Pane, ja Ti ďakujem, že Tvoje slovo má stále moc, že Tvoje slovo je stále živé a aktuálne. Pane, modlím sa a prosím ťa, aby dnešný deň Tvoje slovo menilo naše životy, formovalo naše postoje, menilo naše myslenie, aby sme boli viac a viac podobní Tebe. Amen. Amen. Halelúja. Amen. Halelúja. Boh je dobrý dnešný deň. Vedeli ste, že čokoľvek Boh od nás chce, aby sme urobili, tak nás tomu aj zmocní. Čokoľvek Boh chce od teba, odo mňa, Boh ťa k tomu aj zmocní, aby si to mohol urobiť. Ak Boh niekoho k niečomu povolal, nie je nič, čo by, to, čo by nevedel urobiť. Viete, Boh nikdy od nás neočakáva, aby sme robili niečo, čo nevieme urobiť. Nikdy. a konať to, čo je Božou vôľou, je to najlepšie pre naše životy, je to, je to to, čo je dobré. A viete prečo? Pretože keď sme v Božej vôli, tak chodíme spolu s Bohom a Boh môže konať a jedna skrze nás. Viete, niekedy to nie je ľahké pre nás, aby sme a, urobili to, k čomu nás Boh povolal. Niekedy nie je ľahké ani žiť Božie slovo. Nie je to ľahké. A zvlášť, keď nám niekto ublíži a potrebujeme odpustiť. A keď a, e, potrebujeme obetovať čas alebo financie, keď nám Boh klade niečo na srdce, aby sme urobili, je to veľké a my máme strach a máme naše ľudské obmedzenia. Potrebujem bojovať s emóciami, potrebujem bojovať s pochybnosťami. Ale chcem vám povedať, že na konci našej poslušnosti je stále Bože požehnanie. Amen. Je stále Bože požehnanie. A mnohokrát v Biblii vidíme, keď Boh povolával ľudí, Stále tá vízia alebo tá práca bola väčšia ako ich schopnosti. A viete prečo? Viete prečo Gedeonovi povedal, že nech ide s 300 ľuďmi a nie s tisícami? Preto, aby Izrael si uvedomil, že je to Boh, ktorý bojuje. A nie je to ich zásluha. A keď Boh koná väčšinou, je to tak, že nám položí nejakú vec, ktorá je väčšia ako my. A prečo to robí? Preto, aby jeho meno bolo oslavené. Po druhé, preto, aby ty a ja sme boli závislí na ňom aby nikto nemohol povedať, to je moja zásluha. Vďaka mne sa to stalo. Ale keď je niečo veľké, keď je niečo, čo Boh dáva tebe a ty sa pozrieš na to, hovorí, wow, ako to môže zvládnuť. Toto je priestor na to, by si mohli z Boha povedať, pane, pomôž mi. Pomôž mi, lebo ja to nevyhrám, ja to sám neurobím. A Ježiš prichádza k záveru kázne na hore. A vie, že veľa ľudí bolo dotknutých jeho slovom. Veľa ľudí. Biblia hovorí, tisíce ľudí ho nasledovali. A mnohí z nich sú na duchovnej ceste poznať ho viac. A tak Ježíš hovorí, povedal som vám, ako máte žiť. Čo máte robiť, aby ste boli účastníkmi Božieho kráľovstva. A tak teraz to žite. Ja som vám kázal, ja som vás vyučoval. A teraz to robte. Poviem vám, aké budú následky toho, keď to budete žiť a keď to nebudete žiť. Čo Ježiš učil v kázni na hovore? O čom sme kázali? O čom sme hovorili tie 4 alebo 5 mesiacov? Pamätáte si niektorú kázeň? Už je možno ťažko si je spomenúť, ale a keď mi poviete, že ja to žijem, tak to... <laughs> Hovoril sme o tom, ako byť šťastný. Blahoslavený znamená byť šťastný. A šťastie to nie je to a neprichádza tak, ako si myslí veľa ľudí. Šťastie v tomto svete znamená mať veľa vecí, mať majetok, mať uh, mať pohodlný život. Ale Ježiš hovorí, že šťastný je každý, kto... Pamätáte si to? Kto je šťastný? Kto si uvedomí, akú veľkú pomoc potrebuje od Boha. Kto si uvedomí, a akom duchovnom stave je a povie, pane, ja ťa potrebujem viac. Ja potrebujem poznať teba viac. Kto si uvedomí, že potrebuje poznať viac Boha. Chce byť viac jemu podobný, zmenený keď v jeho srdci je túžba, pane, potrebujem ťa viac. Pane Ježiš hovorí, títo ľudia sú šťastní. Títo ľudia sú naozaj šťastní. Hovorili sme o tom, ako žiť v Božom kráľovstve, ako máme žiť ako Božie deti. Hovorili sme o tom, ako zobrať Božie slovo vážne, ako jednať s hnevom. Pamätáte si kázeň? Ako jednať s hnevom. Pane, pomôž mi, aby som ovládal svoje emócie. Pane, pomôž mi, aby môj temperament bol pod tvojou kontrolou. A ja vám chcem povedať, že sa to dá. Ale na druhej strane vám chcem povedať, že to nie je za jeden deň. To nie je rýchlo kurz. Ale dá sa to. Hovorili sme o tom, ako žiť v manželstve, ako žiť v sexuálnej čistote. Že Boh bojuje za manželstvo. Hovorili sme o tom, že to, čo slúbiš, aj vykonaj. Nech je vaše áno, áno a nie, nie. Ďalej sme hovorili o tom, že nemáme odplácať, keď nám niekto robí zle. Prečo? Prečo nemáme odplácať? Áno. Pretože nedávame priestor Bohu, aby Boh jednal a konal. Ak ty berieš spravodlivosť do vlastných rúk, tak dávaš na bok Boha, aby Boh jednal a konal. A Boh hovorí, ja som spravodlivý, ja odplatím. A keď Boh odpláca, odpláca spravodlivo. My nikdy neodplatíme spravodlivo. Ďalej sme hovorili o dávaní postoj dávaní, čo znamená byť skutočne bohatý v Bohu. Hovorili sme o modlitbe, o pôste. Hovorili sme o tom, že zhromažuj si skutočný poklad v nebi. Ďalej sme hovorili o aktuálnej téme, o nič nebuď ustarostený. Pán Ježiš hovorí, pozri sa na kvety, pozri sa na ľalie, pozri sa na vtáčikov. Oni nepracujú, nerobia a predsa sa Boh o nich stará. Prečo vy sa starať? Prečo vy sa trápiť? Prečo vy ste tak starosti? Hovorili sme o tom, čo robiť, keď čelíme rôznym starostiam. Že Boh sa o teba stará. Potrebujem si uvedomiť, Boh sa o mňa stará. A to neznamená, že ja nemám pracovať teraz. Ale uvedomím si, pane, ty sa staráš o každú jednu vec v mojom živote. Ty vidíš, čokoľvek ja potrebujem, ty vieš o tom. Ďalej sme hovorili <clears throat> o tom, aby sme nesúdili. A hovorili sme sa, keď ja súdim druhého, jeden prst ide a minimálne tri idú proti mne takže mám začať od seba. Hej. A sa pozri, Pane Ježiš, pozri najprv na seba. A je pravdou, že keď súdime, tak mnohokrát súdime to, čo my zlyháme. Hovorili sme o tom, že niekto je silnejší v niektorej oblasti, druhý v inej oblasti. A robíme si meritka podľa toho. Ďalej sme hovorili o tom, že Boh je dobrý. Proste a dostanete. Klopte a otvorí sa vám. A hovorili sme o tom, že vyber si úzku cestu. Je úzka alebo široká. Hovorili sme o tom, že problém kresťanov je, že mnohí si myslia, že keď aj vojdu úzkou cestou, tak automaticky kráčajú úzkou bránou a automaticky kráčajú po úzkej ceste. A to nie je tak. A naposledy som kázal, ako rozpoznať falošných prorokov. Hovorili sme o to o šest znakov. Pamätáte si aspoň jeden? Hej. Hej. Šesť znakov, ako rozpoznať falošného proroka. Pane Ježiš hovorí, že po ovoci ich poznáte. Čo je ovocie? To nie je padanie, to nie je cítenie, to nie je prežívanie, to nie je zázrak. Čo je ovocie? Môže tam byť Boh, nemusí tam byť Boh. Hovorili sme o tom, že ovocie je charakter človeka. Či ja vidím, že ten človek je závislý na Bohu. Či jeho život oslavuje Boha vidím jeho učenie. A dnešný deň budeme hovoriť o tom, čo pán Ježiš pozerá na záver, to, čo si počul, aj konaj. A tak Ježiš prichádza k záveru svojej kázne na hore a hovorí, možno, že si bol dotknutý Božím slovom, možno, že sa ti páčila kázeň, alebo rád počúvaš moje slova. Ale teraz to, čo si počul, aj začni žiť. Prečo? Prečo? Aby si mal hlbokú vieru a pevnú vieru, keď prídu búrky do tvojho života. V Biblii je napísané, že Herodes rád počúval Jana Krstiteľa. A viete, čo spravil? Dal ho zabiť. V Marek 6.20 je napísané, veľmi rád ho počúval. A nakoniec aj tak ho dal zabiť. Takže nestačí skonštatovať, že toto bolo dobré slovo. To bola dobrá kázeň. Pane Ježišu, to bolo výborné slovo, čo si povedal teraz ale potrebujem to zobrať do svojho života. A ak to nezoberiem, ak to nechytím do svojho života, tak ďalšia kázeň sa stane len dobrou informáciou pre mňa. A naša viera je zdravá a silná vtedy, keď sme otvorení počuť celú pravdu Božiu. Viete, koľko kresťanov si vyberá určitý druh kázne, aby počulo len určitú, uh, uh, len určitú oblasť Biblia hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia, ktorí budú mať svrblavé uši. Ľudia, ktorí nebudú chcieť počuť o hriechu. Nebudú chcieť počuť o pokáni. Nebudú chcieť počuť uh, o Božej spravodlivosti. Ale budú všetko chcieť len to, čo je požehnanie pre nich. Akú výhodu mám z toho ja? Aký požehnaný som z toho ja? A preto Pavol smelo povedal v Efeze, kázal som vám celú pravdu Božiu. A ja vás chcem poprosiť, aby ste sa modlili za nás, ktorí kážeme, aby sme kázali celú pravdu Božiu, Nie na základe emócií, sympatí. To sa mi páči, to sa mi nepáči, tak to nebudem kázať. Alebo to ma, to zaujme ľudí, to pritiahne ľudí, keď budem hovoriť o požehnaní, o, o, o prosperite, čo všetko z toho máš, ale nebudem kázať o hriechu, nebudem kázať o spravodlivosti, nebudem kázať o odpustení, nebudem kázať o horkosti, o hneve. Kážeme celú pravdu Božiu. Pán Ježiš hovorí podobenstvo o dvoch staviteľoch. A toto podobenstvo o dvoch staviteľoch je kázaním o realite života dvoch typov ľudí. Nie sú to prasiatka, dobre, my sme mali teraz prasiatka v tomto, ale o dvoch typov ľudí. A keď sa pozrieme na celú káze na hore, tak tá, tá kázaň je pre nasledovníkov Ježiša Krista. Tento obraz o dvoch staviteľoch je obrazom v živote dvoch kresťanov. To nie je o tom, že človek, ktorý buduje dom na piesku, je ateista. To nie je ateista. To nie je ateista. Budeme dneska hovoriť o dvoch druhoch kresťanov. Jeden stáva na skale a druhý stáva na piesku. Ježiš na záver kázne na hore prináša už tretí obraz o pravom a falošnom kresťanovi. V Matúšovi 7, 15 a 20 pán Ježiš hovoril o falošnom prorokovi. Hovorí, ako rozpoznať falošných prorokov. Pán Ježiš hovorí, že Boh nesúdi podľa zovňajška, ale podľa srdca, podľa motivov, podľa ovocia, ktoré človek prináša, ktoré zanecháva po sebe. V Matúšovi 7, 21 až 23 sme mohli vidieť falošného učeníka. Keď si ľudia myslia, že hovoria Ježišovi, pane, pane, robia divy, robia zázraky, vyháňajú démonov, si automaticky myslia, že vojdu do Božieho kráľovstva. A pán Ježiš hovorí, že len tí vojdu, ktorí plňa Božú voľu. Voľu môjho nebeského Otca. Čo to znamená? Viete, čo to znamená? Že vo všetkom chcem, aby Ježiš Kristus bol oslávený. Keď vyháňam démonov, keď kládem luky na chorých. Ja chcem, aby Ježišovi patrila sláva a čest. Aby on bol vyvýšený. Aby jemu bolo, aby bolo povedané, áno, je to Ježiš Kristus Nazarecký. On uzdravil tohto človeka. On je vyvýšený. Keď, Pavla, keď Pavol uzdravil, tak prišli k nemu a, a začali mu obetovať. A viete, čo Pavol hovoril? Veľa kresťanov by spravilo, o, glory, ó, aký som veľký služobník. A viete, čo Pavol stavil? toho rúk hovorí, prosím vás pekne, čo robíte? My sme obyčajní ľudia ako vy. My sme služobníci Boha Najvyššieho. Bohu zdávajte slávu a čest. Boha, Bohu ďakujte, Boha vyvyšujte. Nie my sme tí, ktorí urobili zázrak, ale Ježiš Kristus Nazarecký. On je ten, ktorý uzdravil tohto človeka. A tak, keď hovoríme o Božej voli, hovoríme o tom, aby vo všetkom bol Ježiš vyzvyšený. Aby v centre všetkého bol Kristus. V chválach bol Kristus. V kázni bol Kristus. V modlitbe bol Kristus. A v Matúšovi 7, 24 a 28 je, a, môžeme vidieť falošného staviteľa. Ježiš poukazuje na nebezpečenstvo toho, keď niekto sústredí celú svoju pozornosť predovšetkým na požehnanie a úžitok a výhody zo spasenia a zostane pri tom. A teraz dávajte dobrý pozor. Vo všetkých týchto troch príkladoch je jeden spoločný znak. Viete aký? Že navonok falošný prorok, navonok falošný učeník a navonok falošný staviteľ vyzerajú úplne rovnako ako ten pravý. Úplne rovnako. Nerozpoznáte ich navonok. Nerozpoznáte ani toho. Preto pán Ježiš hovorí, pozeraj na ovocie, pozeraj, čo ten človek robí, koho chváli, čo rozpráva. Pozeraj na to, čo nesie v svojom živote. Pozeraj na jeho život. Viete čo vás, veľmi vás prosím, choďte do Božieho slova a rozsudzujte. Nenechajte sa oklamať ľuďmi. Choďte hlboko a kopte hlboko. A uvidíte prečo. Navonok falošný staviteľ bol taký istý ako ten pravý. A ďalšiu vec, pán Ježiš vo všetkých troch prípadoch dáva výstrahu, varovanie pred tým, čo sa stane s falošným prorokom, učeníkom a staviteľom a s tým pravým. A nie je to preto, aby Ježiš vyvolával strach alebo paniku, ale preto, aby varoval a chránil ľudí, pretože ich miluje. Pán Ježiš miluje každého jedného človeka. A ja verím, že jeho srdce plače a, a je úplne rozorvaté, keď vidí, ako kresťan je oklamaný. Falošný staviteľ. Poďme sa pozrieť na spoločné veci, ktoré mal ten múdry alebo falošný staviteľ a ten, a ten uh, múdry človek a ten blázon. Keď si zoberete kontext Biblie, tak môžete vidieť spoločné veci, ktoré mali. Obaja mali veľkú túžbu postaviť dom. Aj ten muž múdry, aj ten muž blázon mali rovnakú túžbu. Chceli postaviť dom. Po druhé, a ďalšia spoločná vec bola, že postavili si domy v tej istej oblasti. Viete, prečo to dedukujem? Jeden nebol na Sahare a jeden nebol na, na Antarktíde. Viete, prečo to dedukujem? Pretože obidva tieto domy boli vystavené rovnakým skúškam. Bol vietor, bol dáž a bola povodeň. Mali rovnaké podmienky. A domy boli pravdepodobne rovnaké len s rozdielom, na výzor boli rovnaké len s rozdielom jedným, že jeden stal na skale a druhý stal na piesku. Čiže zvonka vyzerali úplne rovnako. Nevideli ste rozdiel. Rozdiel bol iba v základoch, ktoré nevidno. A často Biblia o tom hovorí. Základy, ktoré sa inak nezdajú byť významnými, pretože ich nevidíme, sú vlastne tou najdôležitejšou časťou toho domu. Lukáš 6.48 je napísané, je, uh, tento príbeh sa nám troška rozvíja ďalej. A v 48, uh, 48. verši môžeme vidieť, že uh, pán Ježiš je, je zaznamenaný ďalší taký veľmi zaujímavý úsek tohto príbehu, keď je napísané, že človek, ktorý si stavia dom, hlboko kopal a položil základ na skalu. Hlboko kopal a položil základ na skalu. A toto je jediný rozdiel medzi týmito dvoma domami. Nerozumný muž nekopal vôbec a postavil si základy na piesku. Toto je jediný rozdiel. Jediný rozdiel. Zvonka, keby ste sa pozreli na tieto domy, by ste vôbec nevideli rozdiel. Boli úplne rovnaké. U Judáša nebolo zjavného rozdielu medzi apoštolmi. A predsa bol synom zatratenia vyháňal démonov, uzdravoval. Bol všade tam, kde bol Ježiš. Bol, keď Ježiš kázal, keď dával výzvu, keď uzdravoval, keď kriesil mŕtvych. Všade tam bol Judáš. On bol z tých 12. A predsa Biblia hovorí, bol synom zatratenia. Ten istý dom. Ten istý, ale iný základ. predsa nebol právý Judáš. Čím sa vyznačuje nerozumný muž? Keď si zoberete tento text, čím sa e, vyznačuje nerozumný muž alebo muž blázon? Jedno, jedno z veľkých vecí je, že konal v zhone, konal veľmi rýchlo. To znamená, že chcel urobiť všetko naraz a veľmi, veľmi rýchlo. Po druhé, jeho ďalšou charakteristickou črtou bolo, že bol veľmi netrpezlivý. Nikdy nemal čas. Chcel skrátené postupy, rýchle výsledky. A toto je výrazná mentalita črta jeho konania. Veľmi, veľmi rýchlo. Ja musím to mať i hneď. Na základy nie je čas. Chcem vám dať jednu rádu do života. Boh nikdy, nikdy nekoná v zhone. Kedykoľvek vás niekto dáva do situácie, že už aj teraz sa rozhodni, a rýchlo teraz, chcem vám povedať, že malo kedy je tam Boh v tomto. Malo kedy je tam Boh. Pretože Boh je Bohom pokoja, Bohom rozumnosti, Bohom poriadku. Kedykoľvek stojíte veľkým výzvam, nikdy nerobte to v zhone. Nikdy to nerobte rýchlo a už aj teraz. Pretože väčšinou v tom Boh nie je. A väčšinou urobíme zlé rozhodnutie. Toto je dobrá rada aj keď mám len 41 rokov. Nikdy nerobte v zhone, nikdy nerobte v chaose rozhodnutia. Ja to musím mať ihneď. Nie je čas na základy. Ďalšia črta tohto nerozumného človeka bola, že jeho nezaujímali pravidla. Nedával pozor a nepočúval rady ľudí. Keď mu povedali, počúvaj, takto to nie je dobré, tento základ spadne, toto nie je dobre, ty nejdeš podľa pravidel, ty nejdeš podľa noriem. A jeho to nielenže nezaujímalo, ale nepokladal to ani za potrebné. Pretože podľa jeho názoru, podľa jeho predstav, jeho predstavy boli najlepšie. A ďalšia črta tohto nerozumného muža bola, že nikdy nedomyslel veci do konca. Viete, on si nepoložil otázku, čo sa stane s domov, keď príde búrka. Čo sa stane s domom, keď príde povodeň? Čo sa stane s domom, keď príde silný výchor? A čo vyznačuje rozumného muža? Biblia hovorí, že kopal hlboko. Lukáš 6. Kopal hlboko a položil základ na skale. A jeho túžbou bolo, aby stavba bola trvácna. On potreboval plánovať, potreboval vedenie, potreboval rady preto aby tá stavba obstála. Rozdiel medzi týmito dvoma sa prejavil iba v skúške. Keď prišla skúška, už bolo neskoro kontrolovať stavbu. Dom sa mal kontrolovať, keď sa staval. A teraz počúvajte výklad. Naozajstný kresťan je človek, ktorý nielen počuje Bože slovo, ale ho aj aplikuje. Neodíde z tohto miesta, povie, aká krásna kázeň, alebo ako zlá kázeň. A ide ďalej. Je to človek, ktorý povie, Pane Ježišu, ja toto slovo chcem zobrať vážne a ja idem bojovať, aby môj život bol iný. Čo znamená, že rozumný muž kopal hlboko a položil základ na skale. Dal si záležať na dobrom základe. A čo to znamená? Tento človek skutočne rozmýšľal o Ježišovi Kristovi. On skutočne rozmýšľal o svojom živote. Je to, je to niekto, kto skutočne číta Bože slovo a ide do hĺbky. Nejde plitko, ale berie slovo Bože vážne. Kope a kope a kope a hlboko. Je to niekto, kto skutočne číta skutočne kto berie vážne Boha a hovorí, Bože, hovor ku mne. Ja ťa potrebujem poznať viac. Bože, očisti moje motívy. Oče, pomôž mi správne reagovať. Jeho túžbou je byť viac a viac podobný Ježišovi Kristovi. Počúvajte dobre. Je jedna, jedna dôležitá myšlienka. Čím hlbšie kopeme základy v živote po znovuzrodení sa, tým zdravšia a pevnejšia je naša viera. Ja vám poviem jed, jeden fakt, ktorý je. To, čo neodozdáš Bohu, ťa nájde. Tam, kde nie si slobodný, to ťa nájde. To nájde mňa, nájde teba. A už som v službe roky, aby som mohol vidieť v svojom živote a v živote ľudí veci, kedy neriešili. A ich to našlo. Prišla búrka. A dom spadol. A dom spadol. Prečo? Pretože nekopali hlboko. O je, ja tu káze nechcem počuť, ja idem preč, to neprídem dneska na bohoslužbu, lebo je o tom. Hej. To mi nerozprávaj to slovo, ja nechcem počuť. Hej. Ja ani to nechcem počuť, ani o tom ne- odpustení, ani o tom nechcem. Povedz mi niečo také, čo, je, čo ma pozbudí. Počúvaj dobre. Ak nebudeš hlboko kopať základ, skúška príde. To je otázka času. A tá preverí. Čím hlbšie kopeme pri znovu zrodení sa, tým zdravšia je naša viera. Ak niečo nevyrieším pred desiatimi rokmi, ja vám chcem povedať, že to ma čaká. Toto ma čaká. Toto ma neobíde. Ani teba, ani mňa. A to vám hovorím fakt, to ťa neobíde, to ťa ani nepreskočí. Ak si niečo neriešil a vieš dobre, že máš to riešiť, vieš dobre, že máš za to bojovať, zápasiť, ak to neriešiš, ak ideš plitko, oheň ťa preverí. Takže kopme hlboko základy. Poďme hlboko, kopme. Otvorme sa na skupinkách. Povedzte, bratia, sestry, modlite sa za mňa. A ja vás chcem pozbudiť. Keď kopeš, budeš tvrdo robiť. A dlho. Lebo to nepríde naraz. Ale budeš mať dobrý základ, aby si obstal. Amen. Amen. Veľa ľudí vystrelilo ako šípy. Veľa ľudí po znovuzrodení boli obdarovaní, vystrelili ako šípy. Ale mali plitký základ. A prišla skúška a dom spadol. Ale Božou voľou aby dom nepadal, ale aby stál. Títo ľudia, ktorí sú múdri stavitelia, títo ľudia zostávajú závislí na Bohu. Chcú stále sa učiť. Nikdy nepovedia, ja už som tak zrelý a tak duchovný, že už nepotrebujem viac sa učiť. Hovoria, pane, buď vládcom nad, mojou, nad každou oblasťou v mojom živote. Sú vďační Bohu za jeho milosť. Viac a viac ich vidíte ďakovať a menej reptať. Chváliť Boha, vyvyšovať ho. V akejkoľvek situácii sú. V akejkoľvek situácii sa nachádzajú, vidíte, ako Boho chvália, modlia sa, prosia. Sú to ľudia, ktorí povedia, pane, odkry moje emócie, odkry moje myšlienky, odkry moje srdce. Pane, zjav mi moje motívy a zmeň ma. Ukáž mi koreň zla, prečo zlyhávam. Viete, čo vám chcem povedať? Nejdu plítko. Ale prosia, pane, ukáž mi koreň, prečo to robím. Prečo ja zlyhávam? Prečo ja sa neviem pohnúť dopredu? viete, to nie je povrchná modlitba. To nie je povrchné kopanie. A to je hlboké kopanie, keď povedia Ježiš, pomôž mi. Ježiš, ukáž mi. Ježiš, idem čítať Bože slovo, idem dávať túto oblasť do svetla Božieho slova. Idem kopať hlboko, hlboko, idem sa modliť, idem prosiť, idem prosiť, Pane, odkry, zjav mi. Zjav mi, Pane, kde? Ukáž mi koreň. Dovol mi porozumieť koreňu, prečo sa to deje v mojom živote. A viete čo, kedykoľvek Boh odkryje veci, Viete, prečo to robí? Preto by priniesol uzdravenie. Nie preto, aby sme ohovarali, nie preto, aby sme šírili slabosti niekoho iného, alebo preto, aby Boh priniesol uzdravenie. Aby Boh teba posilnul ďalej, aby, aby urobil hlbšie, hlbší a silnejší základ. A tak títo ľudia, ktorí sú rozumní staviteľa, kopu hlboko. Chcú vidieť seba vo svetle Božieho slova. Hovoria, Ježiš, očistí moje motívy. Ja chcem správne reagovať. Viete, ich uctievanie to nie je odspievať si nejakú pieseň. A teraz ma rozumiete dobre. Uctievať je viac ako pieseň. Uctievať je uvedomiť si, že ja chválim kráľa. Ja nespievam len pieseň. Ja som neprišiel len odspievať a odsedieť si niečo. Ja som prišiel uctievať a chváliť jeho. Jeho sveté meno lebo On je veľký, On je slávny, On je mocný Boh, ktorý ma miluje. Ja ho poznám, lebo On je môj vykupiteľ. On je ten, ktorý ma zachránil. On je ten, ktorý bdie nad môjim životom. V noci sa modia, cez deň sa modia, chvália Boha. Uctievanie to nie je nedeľa, to je životný štýl. To je životný štýl. O, teraz buď dobrý, lebo je nedela, teraz zaspievaj Bohu. Nie, to je životný štýl. To je životný štýl kdekoľvek si chváliš Boha, uctievaš ho. Sú vďační Bohu. Sú vďační Bohu za duchovnú rodinu, za zbor, za, za kázne, za Božie slovo. Povede, Ježiš, ja ti ďakujem za slovo. A ja sa modlím, aby to slovo a, menilo môj život. Sú vďační za vzťahy, vážia si druhých. Chráňa jednotu v zbore. Nevidia ponajprv seba, to, čo oni potrebujú. Viete, ako často sa nabúra jednota, takže vidí človek seba ponajprv. Stojíme, modlíme sa, aj výzva, na niekoho zabudneme. A ten človek povie, Pane Ježišu, ja ti ďakujem. Aj keď na mňa zabudli, keď na mňa nevideli, ja ti ďakujem, že aj tak mi rozumieš, ja ťa chválim a vyvyšujem. Alebo sa urazí ten človek a začne nabúravať jednotu. Vidíte ten postoj? Rozdielna reakcia. Nehľadám seba. Ja viem, pane, že ty sa o mňa postaráš. Aby to sa stalo 10 krát, tak potom môžeš prísť a povedať, že robíme chybu. <laughs> Žartujem. Ne? Takže kopl hlboko a poctivo. Viete čo, skutočné hlboké zmeny v našich životoch zoberú čas, zoberú našu trpezlivosť, zo, zoberú zápas za premenu, zoberú čas, kedy zlíhávame, zoberú naše zlyhania, z ktorých sa poučíme ktoré nás vedú do pokory a väčšej závislosti na Bohu. Toto som nenapísal tam. Tu ste, počúvajte dobre. Čas na premenu je dôležitý. To nie je rýchlokurs. To nie je rýchlokurs, počúvajte dobre. Duchovný rast to nie je rýchlokurs. Ak chceš vidieť hlbokú zmenu, ak chceš vidieť hlboký základ, tak to ti zoberie čas a zoberie trpezlivosť. Zoberie ti to situácie, kedy narazíš, kedy padneš. Zoberie, situácie, zoberie ti to situácie, kedy si pokorený a kedy sa potrebuješ postaviť a povedať, pane, ja skrátka potrebujem to vydať tebe. Ja, ja potrebujem zmenu v svojom živote, lebo ja ďalej neviem ísť. ja sa chcem poučiť z tohto zlyhania. Zoberite, vedieť ťa to do väčšej pokory a do väčšej závislosti na Bohu. Viete, že každé zlyhanie nás vedie do pokory. Malo by nás viesť do pokory. A OK, zlyhaj, v poriadku, Pán Ježiš ťa neodsudzuje a ja zlyham. Ale zober si poučenie. Poď do pokory, poď a hlboko kop aby na budúce sa to nestalo. Volaj Bohu, Pane, pomôž mi. Viete, Boh ani od teba neočakáva, že sa zmeníš za jednu noc. On má s nami trpezlivosť. Prečo my nemáme so sebou trpezlivosť niekedy? Prečo my nemáme s druhými trpezlivosť? To hovorím každého aj sebe teraz. Hej. Prečo my nemáme s druhými trpezlivosť? Keď Boh s nami má. Nerozumný muž Nechcel počúvať rady, ako stavať. Je to kresťan, ktorý si vyberá len určitý druh kázni. Vyberá si len to, čo mu prinesie pocit šťastia, pocit uspokojenia a pocit naplnenia. Chce mať Bože požehnania, ale po samotnom Bohu netúži. Nie je to stav skutočného smedu a hladu po Bohu, ale po uspokojení seba a svojich potrieb a svojich pocitov. Viete, že sa dá uctievať uvozovka aj tak, že uspokojím svoje pocity? Mne je veľmi zle dneska ráno, veľmi zle mi je. A ja som neprišiel uspokojiť svoje pocity, ja som prišiel uctievať Boha. Ja viem, že Boh je kráľ, že Boh je pán. Napriek tomu, že sa cítim zle. Ja viem, že On je víťaz. A možno, že ma teraz uzdraví, možno, že prejde za dva dní, neviem. Ale ja nie som neprišiel kvôli svojim emóciám, ale ja som zodvihol ruky a som povedal, Ježiš, ty si kráľ a ty si pán. Ty si veľký, mocný Boh. Haleluja, napriek tomu, že sa cítim zle a mizerne. Ty si veľký Boh, môj kráľ. Haleluja. A ja ťa preto uctiem a chválim. Amen. Amen. Toto je veľký rozdiel medzi tým, kto hľada uspokojenie v emóciách Nie je to skutočný stav smedu. Ten človek nemá hlbokú túžbu po svetosti. Chce veľmi rýchlo mať dom a sedieť v peknej izbe a v pohodli. Nechce počuť celú pravdu. Nechce počuť celú pravdu. Nedovolí, aby jeho život bol menený v každej oblasti a vo všetkom. Ale má svoje skryté veci. Je natoľko sebavedomý, že nepotrebuje sa meniť. Jedna z veľkých túžob v mojom živote je, aby skupinky a zbor bol miestom, aby sme sa naučili, ako, ako máme žiť. Aby sme tomuto svetu ukázali, ako máme žiť. Aj keď niekto zlyháva, aj keď sa niekto otvorí. My sa modlíme, aby ten človek bol silnejší. Pamätáte si a, základný motiv v službe? Ako ti môžem ja pomôcť, aby ty si mohol ísť ďalej? No ako ti ja môžem pomôcť? Čo môžem pre teba urobiť, aby ty si mohol ísť ďalej? Nie ako ťa potopiť, aj keď vidím tvoje slabosti, ale ako ti pomôcť. A tento duch, tento duch, to je, toto je duch Kristov. Ak bude v nás, ak bude na skupinkách v zbore, potom môžeme dať tomuto svetu niečo. Môžeme ukázať, že aj keď zlyhame, aj keď padneme, aj keď sme na dne, my sme tu, aby sme pomohli jeden druhému. Nerozumný muž chce všetko rýchlo, má problémy, príklad, má problémy v manželstve, problémy s deťmi, finančné problémy a príde a povie, pastor, polož na mňa ruky, aby sa všetko vyriešilo. Ja, pomodli sa za mňa teraz. A ja už som stretol takých ľudí. A ja ešte som nevidel pastora, ktorý by mal takú autoritu, aby zložením rúk všetko naraz vyriešil. Ale viete, čo ozrkadľuje tohto človeka, ktorý takto prichádza. S takým postojom, že nekope hlboko. Nekope hlboko. Viete prečo? Pretože len čaká na to, že niekto na ňo položí ruky a všetko sa naraz vyrieši. Ja nehovorím, že sa nemáme modliť a my sa modlíme za ľudí. Ale ty máš zodpovednosť kopať. Ty máš zodpovednosť ísť hlboko. Ty máš zodpovednosť riešiť veci v svojom živote. A toto, toto sa mi nechce. Ja nechcem hlboko kopať. Ja nechcem obetovať. Ja chcem, aby to naraz, rýchlo prišlo a všetko sa hneď vyriešilo. Ja nechcem brať zodpovednosť za svoje zlé kroky. Ja nechcem brať zodpovednosť za to, že som zlyhal. Ja chcem len všetko, aby sa rýchlo vyriešilo zložením rúk. Viete, čo vám chcem povedať? Je nedostatok pomazania u toho pastora, že sa všetko nevyrieši? Nie. Nie. Nie. Ale chcem povedať, že takto to nefunguje. Boh robí zázraky a modlím sa, aby toho bolo viac. Ale raz kresťana nefunguje takto, je to proces. Je to proces. Nerozumný muž rozmýšľa, čo budem z toho mať ja, aký prospech mi to prinesie. Ak sa pozriete na to hlbšie, tak vidíte, že veľa vecí sa točí okolo jeho vlastného ega. On hľada svoje uspokojenie. A niekedy povieme, O, aký veľký, krásny dom má tento človek. To znamená, aký krásny kresťanský život má. Ako tento kresťan je požehnaný. Jemu Boh tak veľa vecí požehnal. Ako Boh cez neho koná. Ja vám chcem povedať, že neporovnávaj sa. Buduj svoj dom hlboko, trpezlivo a poriadne. Ty nevieš, koľko ten daný kresťan musel kopať a pracovať na svojich základoch. Tak je? On kopal možno, že roky predtým, ako ty si sa stal kresťanom. Ty pokračuj vo svojej práci. Niekto je v kopaní na začiatku, niekto uprostred, niekto už stavia ďalšie poschode. Ale tvojou, tvojou otázkou nie je sa porovnávať, ale tvojou otázkou je kopať tam, kde si a kopať hlboko. V som kázal a taký mladý chalan prišiel, jo, jaká pomazaná káza, ja to nemám rád. Ja som ušiel preč od neho. Ale toto platí pre neho. Kop tam, kde si. Kop hlboko. Kop, neporovnávaj sa. Nevieš, koľko rokov mňa stalo kopanie niektorých vecí a ešte som stále na konci. Amen. Pozri sa na to, pane, ja som tu a ja chcem kopať. Ja chcem kopať, aby môj základ bol silný. A na záver, skúšky prídu. Skúšky prídu do tvojho a môjho života. V každom z týchto troch obrazov je varovanie. Všetko, čo budujeme v našom živote, je a bude podrobené skúške. Na čo nám je pekný dom, ktorý stojí, keď je pekné počasie? Potrebujeme dom, ktorý obstojí v búrke. Biblia varuje o zdanlivom blahobite bezbožných, ktorí sa rozkladajú ako zelený strom, keď sa nič nedeje. Ale vždycky ukazuje, že v čase ťažkosti keď sa pominie doba prosperity, nemajú sa o čo oprieť títo ľudia. Poznáte príklady oba. O čo sa oprel, keď prišiel o všetko? O Božie požehnanie. Či nemal slúžiť Bohu len vtedy, keď sa mu darilo? Aj keď sa mu nedarí? Jeho žena a mala tento postoj. Budem slúžiť Bohu len vtedy, keď z toho niečo bude mať, nejaké požehnanie. A keď z toho nebolo požehnanie, a ja tým myslím také materiálne, viditeľné požehnanie, pretože aj skúšky majú svoje požehnania, pretože Boh klada hlboko a mení nás to, čo nevidieť hneď. A tak Job hovorí, a či len v dobrom máme chváliť Boha. A toto bol test. Toto bol test. A jeho žena obstála v tom teste zle, pretože jej motív bol slúžiť Bohu len vtedy, keď je dobré. Len vtedy, keď mám požehnanie. Len vtedy, keď mám dostatok veci. Ale keď je skúška, keď je zle, tak zloreč Bohu. A či Boh nie je dobrý, aj keď máme zle, aj keď sa nám ťažko... Nie je dobrý Boh. Či nie je Boh dobrý, keď som aj chorý? Či nie je Boh dobrý, keď aj mám nedostatok niektorých vecí? Či nie je On kráľ a pán? Amen. Amen. On je kráľ a On je pán. Stále, aj bude stále. Príde dážď, prídu choroby, príde strata zamestnania, príde kalamita, do tvojho života príde sklamanie, čo budeš robiť. A viete, a toto sa môže otočiť za jeden deň. Raz sme sedeli na bicykloch a ma auto zrazilo na ďalší, o dva dní som bol v nemocnici. Bol som pod nožmi a nevedeli, či moja ruka sa narovná niekedy. Bolo pekne, bol som zdravý, všetko bolo v poriadku. Jeden deň. Budeme sa modliť za Ala Dávnyho. Písal, jeho žena dostala rakovinu pľúc a lymfatický úzly. Jeden deň. Ale je dobre mysle, ale nás prosí o modlitbe. Budeme sa modliť. Jeden deň. Čo budeš robiť? Čo budeš robiť vtedy? Príde dáš, príde búrka a tá príde. Keď som chodil na rengeny, som volal, pane môj drahý, daj, nech sa tako zraste, nech sa narovná. Stovky ľudí sa modlilo. A mi hovorí primár, ja neviem, či už na, vystrete niekedy v živote ruku, mal som ani nie 30 rokov. Za jeden deň sa zmenil, čo budeš robiť. Príde povodeň, prídu žiadosti tela, pícha oči, príde kariéra, príde dostatok peňazí, blahobyt, čo budeš robiť? Čo budeš robiť, keď svet ti bude ponúkať veci? A príde vietor, Prídu mnohé útoky toho zla. Čo budeš robiť? Biblia hovorí, že budú skúšky a tá posledná skúška príde, keď budeme stať pred ním. Keď Boh odkrie všetky naše motívy. 1. Korintianom 4.5 je napísané, nesúďte pred časom, pretože Boh bude súdiť pri poslednom súde. Skúšky budú tu, ale tá záverečná, finálna bude hore. Kedy Boh preverí každý jeden motív. Každý jeden úsudok. Každé jedno zmýšľanie. Prečo si to spravil? Prečo si takto reagoval? Prečo si toto urobil? Aký bol zámer? Aký bol tvoj cieľ? A tam všetko vyjde. Prečo to Boh hovorí? Nie preto, aby nás strašil, ale preto, aby nás varoval. A tak Boh teba mňa volá. Zanechaj plitké kresťanstvo. Zanechaj plitké kopanie poď a kop hlboko. Ak si jednal plítko, príď a otoč sa a začni kopať hlboko. Už mám nejaký vek v svojom živote, keď ja môžem povedať, že prišli skúšky, veľké skúšky do môjho života. A môžem úplne povedať, že to, čo som nekopal hlboko, zhorelo. A Biblia hovorí, že ten pád bol strašný toho domu, spadol celý dom. Spadol celý dom. Niekedy sa zrúti celý život kresťanský. Sa rýchlo postaví, je to veľmi pekne. Príde oheň a padne všetko. Padne všetko, služba, všetko, komplet. A druhú vec, čo som si uvedomil, pane, pomôž mi. Chráň, chráň ma, daj mi pokoru, daj mi milosť, pane Ježišu. Aby v tých skúškach som ti dovolil, v tých testoch, aby som ti dovolil, aby som sa menil toto je Boží, toto je Boží zámer. Aby Boh teba a mňa premenil. Aby sme chodili v bázni a v pokore. Aby ak Boh bude konať jednať veľké veci, aby sme vzdávali Bohu slávu a čest. Aby sme vedeli, že On je ten, ktorý je hoden vziať čest i slávu. Veľa ľudí naštartovalo ako rakety. Veľmi charizmaticky, veľmi obdarení. A prišla skúška a dom padol. Padlo podlažie, padlo druhé, padol celý niekde a preto začni kopať hlboko. Aj tak chcem viesť k rozhodnutiu dnešný deň. Rozhodnutiu toho, že ak si plitko kopal, tak zmeň svoje myslenie. A povedz, Pane, ti chcem dovoliť, aby si hlboko kopal. Ty vieš moje oblasti v mojom živote. Ty vieš, kde sú plitké veci. Ty vieš, kde som ťa nepustil. Ty vieš, a, kde je potrebné kopať hlboko. Viete, tu nejde o úplnú dokonalosť. Nikto nie je dokonalý. Ale ide o ten postoj. Pane, zmeň ma. Pane, ešte viac, ešte viac ma zmeň a ešte viac v mojom živote. Pane, ja túžim poznať Teba viac. Ježiš, my Ti ďakujeme dnešný deň za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že si Boh, ktorý máš moc neby na zemi. A nikto ťa nikdy nezosadil a nezosadí z tohto trónu. A ja Ti ďakujem, drahý Pane Ježišu, že dnešný deň nás voláš, aby sme kopali hlboko aby sme kopali hlboko, hlboko v našom živote. Pane, ďakujem Ti za to, že dnešný deň nás vedieš k tomu, aby sme zanechali plitké kresťanstvo, aby sme zanechali e, rýchle stavby, stavby bez pravidel, stavby bez, e, bez toho, aby bol položený silný základ. Drahý páni ja sa tak modlím za každého z nás, modlím sa za tento zbor, aby sme kopali hlboké základy. Základy, ktoré sú silné, ktoré sú pevné základy, ktoré sú mocné. Halelúja. Pane, ďakujem ti, ďakujem ti, Pane Ježišu, že je to slovo nie strachu, ale slovo varovania, slovo výstrahy, že ak nekopeme hlboké základy, že dom padne. A ja sa tak modlím, Svetý Duchu, aby dnešný deň si hovoril ku každému, tak si hovoril, aby si dal slobodu, Pane Ježišu. Aby sme sa rozhodli kopať hlboké základy. Aby sme zanechali plitké kopanie ale by sme dovolili Tebe, Bože môj drahý, aby si hlboko kopal v nás. Aby si hlboko zasial, hlboko preoral veci. Hlboko preoral to, čo je potrebné preorať. Haleluja, aby bol pevný položený základ. Základ, na ktorom sa dá ďalej stavať. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si neprišiel súdiť a neodsúdiť, ale že si prišiel, aby si priniesol život, aby si priniesol nádej, aby si priniesol slobodu a budovanie do našich životov. A pane, ty hovoríš, aby sme boli múdri staviteľia, aby sme múdro stavali, aby sme múdro kopali, pane Žiša, múdro klady základy. Pane, zachovaj nás od plitkého kopania, zachovaj nás od rýchlokurzov, Pane Žiš. Ale daj, Pane Ježišu, aby sme v tých skúškach, Pane Ježiš, situáciách, kde stojíme a čelíme, Pane Ježiš, aby sme nehľadali skrátky, ale aby sme dovolili Tebe, aby si hlboko preorhal, Pane Ježiš. Haleluja, aby si hlboko premenil naše vnútro. A ja ti ďakujem, Pane, za skúšky, ktoré idú. Ja ti ďakujem, Pane, za protivenstva, ktoré máme. Ja ti ďakujem, Pane, že všetko sa deje, Pane, pod tvojou kontrolou. Nič nie je bez tvojho vedomia. A všetko, čo sa deje, pôsobí na dobre, kto miluje teba, Ježiš. Haleluja. Pane, chválim ťa, Pane, vzývam ťa. Ďakujem ti, Ježiš, že si dobrý Boh. Ďakujem ti, Ježiš, že tie základy sú dôležité preto, aby náš kresťanský život stál, aby sme obstáli. Pane, aby sme nielen tu obstali, obstali v tom poslednom súde, v tom poslednom ohni, Pane Ježiš. Pane, prosím ťa, pomôž nám. Pomôž celému zboru, Pane, aby toto miesto bolo miestom, Pane, kde naozaj kopeme. Ďakujem Ti, Ježiš. Ďakujem Ti, Ježiš, že nás voláš k záväznému hlbokému vzťahu s Tebou. Halelúja. Pane, ďakujem Ti. Ďakujem Ti zo srdca, Ježiš. Ďakujem Ti, Ježiš. Halelúja. Pane, chceme dnešný deň stáhať a chceme sa modliť, Pane Ježiš, tam, kde ešte nie je prekopané. Tam, kde nie je hlboko, Pane Ježišu, prekopané. Pane, modlím sa, aby sme ti dovolili, Pane Ježiš. Modlím sa, aby sme sa nespierali. Modlím sa, Pane, aby sme neboli arogantní, aby sme neboli píšni, aby sme neboli sebavedomí, aby sme si nemysleli, že už vieme veľa vecí. Pane, ale aby sme boli ľudia, ktorí sú pokorní, ktorí potrebujú viac Teba viac poznať to je Ježiš Kristus, viac poznať Jeho, viac poznať Jeho premenu v nás. Aby sme nedvorovali peniazom, kariére, Pane Ježiši, veciam tohto sveta. Ale by sme vďakovali Bohu, že je Boh, ktorý má moc. Že je Boh, ktorý sa stará o nás. Že všetko patrí Tebe, Ježiš. Že my sme závislí jedine na Tebe, nie na, to, na veciach tohto sveta, ale že sme závislí na Ježišovi Kristovi. Halelujá. Pane, aj keď sa dobre veci pominú, Pane, prídu tie ťažké, aby náš život obstál, aby sme sa stále mohli pozrieť na toho dokonovateľa, veľkňaza viery. Haleluja, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš. Haleluja, haleluja. Slávim ťa, Bože, vzývam ťa, Ježiš. Vzývam ťa, Ježiš. Haleluja. Pane, ďakujem ti. Ďakujem ti za múdrosť tvojho slova, Pane Ježiš. Ďakujem ti, že v tvojom slove je múdrosť. Haleluja. hlboká pravda, je hlboká sloboda, Pane Ježiš. Halelúja, je hlboká sloboda, Pane Ježiš je víťazstvo. Pane, Tvoje slovo je, je silou, je mocou, je sviecou pre nás. Haleluja. Pane, pomôž mne, Pane, pomôž vedeniu zboru budovať hlboké základy v tomto zbore. Pane Ježišu, keď prídu ohne, keď prídu skúšky, keď príde dážď, aby obstal tento zbor, Pane Ježiš, aby obstal, aby bol položený na Ježišovi Kristovi, na jeho základoch. Haleluja, Pane, ďakujem Ti, ďakujem Ti, Bože môj drahý, ďakujem Ti za Svetého Ducha, ďakujem Ti za to, Pane Ježišu Kriste, že nie sme sami, ale že máme múdrosť, ktorá je, ktorá je skrytá v Tebe, Ježiš. Pomôž nám budovať tento zbor, pomôž nám viesť týchto ľudí, Pane Ježiš, v pravde, v slobode. Pane, pomôž nám mať trpezlivosť, Pane, sami so sebou, aj s ľuďmi okolo nás. Pomôž nám, Pane, aby sme boli trpezliví, aby sme sa tešili z, z víťazstiev, Pane, aby sme sa tešili z toho, čo robíš v našich životoch. Bože, ďakujem Ti, ďakujem Ti za tento zbor. Ďakujem Ti za každého z nás, Pane Ježiš. Chválim ťa, vzývam ťa, Pane Ježiš. Ďakujem Ti, Bože drahý, ďakujem Ti, Ježiš, že keď to aj zoberie veľa času, že keď to zoberie aj síla, aj trpezlivosti, aj práce, námahy, že ten základ je dôležitý, aby bol silný, aby bol pevný. Halelúja, slávim ťa, Pane, vzývam ťa, ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš, dnešný deň. Ďakujem ti, že každá oblasť, Pane Ježiš, patrí tebe v mojom živote, Pane môj drahý. Pomôž mi ísť ďalej, Pane, pomôž nám ísť ďalej, Ježiš. Pomôž, Pane Ježišu Kriste. Pomôž, Pane, aby sme, Pane, boli poslucháčmi celej pravdy Božej, aby sme si nevyberali, čo chceme počuť a čo nie, ale aby sme chceli celú pravdu Božiu. Aby sme išli do svetla so všetkým, čo máme, Pane Ježiš. Hallelujah. Halelúja. Sláva ti, pane. Vďaka ti, Ježiš. Halelúja. Halelúja. Poďme Boha ešte chváliť v modlitbe. Ja chcem vyzvať, Vládko, keď nás alebo puste čokoľvek, alebo nejakú hudbu, to je jedno. Ale poďme stráviť taký čas, a poďme stráviť taký čas. Pane, pane, ty si hovoril, pane, mnohokrát, pane Ježišu. A ja chcem to zobrať do svojho, do, do, ja to chcem zobrať. Viete, aký je veľký problém nás? Že nebojujeme za zmenu. Nebojujeme za zmenu. A nechceme vynaložiť námahu. Viete, ísť hlboko do Božieho slova, to je drina. Ísť hlboko do svojho života, to je drina, to je námaha. A toto veľa kresťanov nechce. Ale chce rýchly rýk rokur, zlož ruky a už budem požehnaný. Ale teba, mňa Boh povolal kop a kop hlboko. O, amen, my sme tu, aby sme si slúžili. Ale kopať máš ty. Kopať mám ja. Amen. Kopať mám ja, ja keď nebudem kopať. To znamená, ja keď nebudem zápasiť, pane, pomôž, aby moja, môj život bol zmenený viac. Pomôž, pane, aby som mal viac trp- aby som menej vybuchol. Pomôž, aby som viac rozmýšľal o tebe. Kto má za mňa sa modliť? Izraelci boli také, hovorí, môžeš ty choď, ty sa modli a potom nám dones. Ja vás chcem vyzvať, ty choď a ty hľadaj Boha a ty kop. Ty kop. Ty si zodpovedný za svoj stav a ja za svoj stav ale poď a hlboko kop. Kop hlboko, keď príde oheň, keď príde skúška, aby dom stal, aby nepadol. Haleluja. Môžeme na záver sa postaviť, poďme sa ešte modliť, poďme, poďme sa posta- poďte sa postaviť, ak chcete si kľaknúť, alebo čokoľvek, ale poďme straviť tento čas, týchto 5 minút, poďme straviť modlitbou za svoj život. Modlitbou, Pane, ja chcem kopať hlbšie, ja chcem ísť hlbšie, Pane Ježiš, ja chcem obstať, Pane Ježiš, ja chcem, aby moja viera bola silná, hlboká v Tebe.